Nunc in pagina est figura literarum in ordine. Sunt duae minusculae litterae A, tum tres maiusculae litterae B, den duae minusculae litterae K, den quator minusculae litterae D, denique duae minusculae litterae Z. Maiuscula litterae est anglicae capital letter. Minuscula littera est anglicae lowercase letter. Primae duae literae sunt a parvae. Quartae sunt quator da parvae. Ultimae autem sunt duae za etiam parvae. Quales sunt literae quartae? literae quartae sunt quattuor de per parvae. Quotae literae sunt tres? Secundae sunt tres literae ba, magnae, aut meusculae. Quotae sunt duae? Prima duae litterae sunt a parvae tertiae duae litterae sunt ca parvae et quintae duae litterae sunt za parvae aut minusculae